Türkçe үйренеміз. Қадірлі тыңдаушылар, Түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз. Бұдан бұрынғы сабағымызда бір кафеде немесе мейрамханада сусын ішкен кезде қолданылатын кейбір сөздер мен сөйлемдерді үйрендік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы хоббилерге байланысты адамның бір қалыпты тұрмысында мамандық және оқу тұсында айналысатын әуесі ісі хобби болып табылады хобби көбіне адамның тынышталуын қамдайды. хобби сонымен бірге адамның өзін тануына да жол ашады марка тас ақша түрлерін жинақтау музыкалық аспап тарту және балық аулау музыка тыңдау және спортпен айналысу хобби түрлері болып табылады тоқу кесте тігу ағаш ою секілді табиғатта серуендеу бау бақшамен айналысу үй жануарын өсіру де хобби болады қысқаша айтқанда хобби адамға ләззат беріп рахаттандырады қуантады енді хоббилерін түсіндірген екі кісінің әңгімесін тыңдаймыз Бош zamanlarında не yaparsın? Бос уақытыңда не істейсің? Genellikle müzik dinlerim. Müzik benim hobimdir. жалпы музыка тыңдаймын музыка менің хоббим Gerçekten mi? Bir enstrüman çalıyor musun? шынымен бе бір аспап тартасың ба Evet, piyano çalıyorum. иә пианинода ойнаймын Ben balık avlamaktan hoşlanırım. мен балық аулауды ұнатамын Başka ilgi alanın? Başka heveslerin var mı? Bisiklete binmekten hoşlanırım. Ya sen? Velosiped tebüdü unatamın. Al senin işi. Bisiklete binmeyi ben de severim. Velosiped tebüdü men de unatamın. Benimle yarışmak ister misin? менімен жарысқың келе ме неден олмасын тамам неге болмасқа жарайды ардақты тыңдаушылар хоббилерге байланысты кейбір сөз бен сөйлемдерді бірге тыңдадық тақырыпқа байланысты қолданылу керек сөйлем құрылымын үйрендік енді әңгімедегі кейбір жаңа сөздердің мағынасын үйренейік генеликле жалпы инструмент аспап балық балық авламак аулау бисиклет велосипед Ярышмак жарысу бинмек міну қадірлі тыңдармандар енді әңгімені тағы бір мәрте тыңдайық бош заманырында не бос уақытыңда не істейсің Genellikle müzik dinlerim. Müzik benim hobimdir. жалпы музыка тыңдаймын музыка менің хоббим Gerçekten mi? Bir enstrüman çalıyor musun? шынымен бе бір аспап тартасың ба Evet, piyano çalıyorum. иә пианинода ойнаймын Ben balık avlamaktan hoşlanırım. мен балық аулауды ұнатамын Başka ilgi alanın? басқа әуестерің бар ма Bisiklete binmekten hoşlanırım. Ya sen? велосипед тебуді ұнатамын ал сенің ше Bisiklete binmeyi де de Велосипед те тебуді мен де ұнатамын. Бенімле ярышмак істер Мен Менімен жарысқын келе ме? Неден олмасын? Тамам. Неге болмасқа? Жарайды. Ардақты тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Türkçe öğrenemiz.